من أبود قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين كسيما تنابود مسلامه daima tunayanyenyekea masanamu qala hal yasma'unakum bitad'un akasema je yanakusikieni mnapoyaomba mkiomba masanamu yasikia au yanfa'unakum au yadhurrun au yanakunufaisheni au yanakudhuruni قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون wakasema bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo na hii katika mlango wa munadhara mjadala baina ya watu wawili huitwa alhaida alhaida ni mtu kukwepa lile swali analoulizwa asijibu namna alivyoulizwa Ibrahim ameuliza swali sahali hal yasma'unakum ittad'un je wanawasikia mnapowaomba hawa masanamu au yanfa'unakum au yadhurun au wawanufaisha nyinyi au wawadhuru hapa ilikuwa waseme naam wasikia tukiwaomba au watunufaisha na watudhuru kisha wathibitishe hilo kwa ushahidi lakini hawa mabwana wakakwepa wakasema qalu bal wajadna abaana kadhalika yafalun bali sisi tuliopata baba zetu katika ibada hizi walikuwa wakifanya hivyo hivyo na sisi pia tufanya kama wao na kila mtu wa batil ndivyo alivyo kwa sababu dini yoyote ya batil ina maswali mingi ambayo hayawezi kujibika ndani yake dini yoyote ya batil au dhehebu lolote la batil ndani yake huwa kuna maswali mingi ambayo yule aliyoko ndani yake hawezi kutetea kile alichosimamia nitawapa mfano mnasara anayesema kuwa Isa ndiye Mungu anayesema kuwa Isa ndiye Mungu kwa mfano ukimuuliza swali ikiwa Isa ndiye Mungu kwa nini basi alikufa katika msalaba si wao itakidi amekufa sisi hatuitakidi amekufa kulingana na itikadi yao kwa nini amekufa katika msalaba atakwambia amekufa pale kwa ajili ya dhambi zetu sasa kwa nini Mungu afe kwa ajili ya dhambi zetu na yeye ndiye mwenye kusamehe madhambi angetusamehe moja kwa moja hakuna haja ya yeye kuja kufa ili kutusamehe sisi dhambi zetu kule kule aliko aweza kutusamehe dhambi zetu hili swali hawezi kulijibu ni swali hawezi kujibu sasa alafu swali lingine linalofuata alipokuwa Mungu mnayemuitakidi nyinyi Mungu asulubiwa alikuwa radhi na wale wanaomsulubu ama alikuwa amewakasirikia ikiwa alikuwa amewakasirikia vipi tena wameweza kumsulubu wakati yeye ni Mungu ambapo alikuwa iwaweza yeye kuwazuia wasifanye lile jambo kwa sababu twajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala au wao wanavyoitakidi kuwa ni Mungu basi twajua Mungu yuwafanya kile anachokitaka hakuna anayeweza kumzuia na ikiwa amewaridhia kwa kile kitendo alichokifanya basi nyinyi haitakikani muwachukie waliomuua Mungu wenu mwatakana muasifu kwa sababu amefanya jambo ambalo lamridhisha kisha swali lingine je alivyokufa pale msalabani pia alikufa kwa ajili ya madhambi ya wale waliomuua sababu ile pia ni dhambi ikiwa amekufa kwa ajili ya dhambi zao pia wale itakuwa wale pia ni maghfurun lahum washasamehewa kwa kile kitendo cha kumuua Mungu mnachokidai halafu alivyokufa nani alikuwa akiupeleka ulimwengu katika zile siku tatu ulimwengu ulikuwa waenda vipi sababu Mungu ankufa wallahi itikadi za kipumbavu kabisa hakuna ujinga kama na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza katika kumwomba Allah tuombe hifadhi na kusema ghairil maghdubi alaihim wala dhalin dallin wanaoingia wa kwanza kabisa hapa nani ni manasara na wale waliofuata mkondo wao kwa sababu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu na dini yao lau kama wangelikaa chini wakafikiria haiingii kwenye akili ya mwanadamu mwenye kilitimamu kwa sababu kuna maswali bado mengi yataulizwa hapa ndani yake hayawezi kujibika na kila anayefuata dini ya batil hivi ndio anavyokuwa atawekwa mahali sasa hajui ajibu nini na ndiyo Ibrahim alayhi salatu wasalam amewaweka jamaa zake katika hali ya kuwa ni ihraji hawajui wamjibu nini wakamwambia qalu bal wajadna abaana kadhalika yafalu basma wefunga macho ufuate baba zetu walifanya na wewe fuata na haki mimi kwa kile ninachokifuata kujua ni haki ama ni batili qala afara'aytum ma kuntum ta'budun je mmeviona hivi mlivyokuwa mkiviabudu muona hawa masanamu mnaoabudu nyinyi antum wa aba'ukum laqdamun nyinyi na baba zenu waliowatangulia fa innahum aduwwun li illa rab alamin kwani hakika hao ni adui zangu isipokuwa Mola wa walimwengu wote Mola mlezi aliyetuumba kisha akataja alladhi khalaqani fahuwa yahdin mpaka mwisho wa maneno ya Ibrahim alayhi salatu wassalam ashahid ni kuwa Ibrahim alayhi salatu wassalam alitangaza wazi kuwa wale masanamu ni maadui kwake hili neno usidhanie wale jamaa zake hawalisikii wasikie kwa hiyo wazungumza vibaya nani wale masanamu wao wanaowaitakidi kuwa ni miungu waliyadhu billah washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza tena kuhusu tukio hilo na kusema katika suratu Safat wa inna min shi'atihi la Ibrahim na hakika Ibrahim alikuwa katika kundi lake yani Nuh baada ya kumzungumzia Nuh kataja kuhusu Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim alipomjia mola wake kwa moyo salama idh qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun alipomwambia baba yake na watu wake mnaabudu nini nyinyi aifkan alihatan duna allahi turidun kwa kuzua tu mnataka miungu mingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala فما ظنكم برب العالمين نمذنياجي مولا ولمنغوتي نمذنياجي الله سبحانه وتعالى فنظر نظرة في النجوم كيش أكتزام امتزام كوب وكتكنيوتا فقال إني سقيم أكسيم حكي كميمي نمغون جوا نيري تكيتو مديليزا كدوغو جان فتولوا عنه مدبرين نا وكمواتا كأندا وكمبا كسوبو na hii ni ile tuliotaja ilikuwa ni siku kuu walikuwa jamaa zake wakitoka wakienda sehemu wakisherehekea yeye akamwambia mimi leo ni mgonjwa sendi huko jamaa wakatoka wakaenda wakamwacha faragha ila alihatihim faqala ala taakulun akaiendea ile miungu yao kwa siri kisha akaiambia manake walikuwa wamewekewa chakula na wale jamaa zake chakula kingi pale kimewekwa siku ya Eid bwana miungu ile kama vile pale alidina niliwaambia jana ile kaburi pale uwekiwa halwa uwekiwa mihogo pale uwekiwa nazi na si pale tu pia makina Road wafanye hivyo hivyo wale dini yao haina tofauti na dini ya watu wa Ibrahim alikuwa akiwapiga vita vile vile wanavyoitakidi hawa na wao pia itakidi kuwa sanamu atakula na hawa waona maiti atakuja kula halwa na mihogo ambayo haijapikwa si kule kwao hula miogo haijapikwa na pia nazi vunda nazi wakawapa nazi wakala mtawatia minyoo jamaa zenu safa wallahi ayuma safaha binadamu akiwacha tauhidi ajiingiza katika upumbavu wa ajabu sana na mtu aweza kusema lakini hawa wale hawa hawa wanaoswali na sisi wengine wafanye vituko kama hivi faragha ila alihatihim faqala ala taakulun kwa hivyo akaijilia miungu yao akaendelea kwa siri kisha akawauliza mbona hamli malakum la tantiqun basi kula hamli niambieni kwa nini hamudi mbona kitu gani mnacho nyinyi hata hamsemi faragha alaihim darban bilyamin kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia kaanza kuiangusha <laughs> piga shoka chini hakuna kitu piga lingine chini alipofikia hapa fa aqbalu ilayhi yazifun wakamfikia haraka haraka mbio kweli imevunjwa masanamu قال تعبدون ما تنحتون كسم هيفي هيفي من أبو في أبودو نفيتو أمبابو من في تشونغا وينيوي والله خلقكم وما تعملون هالي الله أن عليكم بنيني نهيفي من أبو في كشا قال ابن عليه بنيانا فألقوه في الجحيم وكسم جنجيني جنجو نكشا متوبيني كتك موتو فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين basi walitaka kumfanyia vitimbi lakini tukawafanya wao ndio wa chini hii ni sehemu ya pili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa kifupi tukio la Ibrahim alayhi salatu wassalam la kuvunja masanamu sehemu nyingine katika sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia kuhusu tukio la Ibrahim alayhi salatu wassalam kuvunja yale masanamu ambao ndio sehemu tutakayoitegemea katika mazungumzo yetu ya leo ni suratul anbiya ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa kina zaidi kuhusu swala hili قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالما na hakika tulikushampa Ibrahima uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون alipomwambia baba yake na watu wake ni nini haya masanamu mnaoyashughulikia kuyaabudu qalu wajadna abaana laha aabidin wakasema tuliokuta baba zetu wakiabudu dini nyingi za batili hizi unazoziona utakuta mara nyingi hoja yao ni tumewapata baba zetu baba zetu walikuwa wakifanya na sisi pia tufanye hakuna dalili ya qala Allah qala rasul ni kuwa baba alikuwa yuwafanya na mimi nafanya awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an au la ya'lamuna shay'an wala yahtadun hata ikiwa baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawakuongoka katika haki wao watafuata tu kwa ikawa jawabu lao kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam ni kumwambia kuwa sisi baba zetu tumewapata katika hali hii na sisi pia tuabudu qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin akawaambia kusema bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa kwa muda mrefu katika upotofu ulio wazi kabisa dhahir kabisa qalu ajitana bilhaqi am anta min allaibin utafikiri wapenda haki wakamuuliza je umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika watu wa mchezo tu wafanye mchezo tu hapa qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash shahidin akawaambia Ibrahim bali Mola wenu ni Mola wa mbingu na ardhi ambaye ndiye aliyeziumba na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo watallahi hapa sasa watallahi na wallahi na hapa لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين نتافني بيتم بما سنموين حيا منو يابود آدى نيم كشجيوك كند زين نتافني جامبو ها نيم تنكم بكاي سيما سيما ميونغوا غجني وفني مامبو أو غوبي شيخ وزي وزي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الله سبحانه وتعالى سما فجعلهم جذاذا بس اكيفونجا في باندي في باندي إلا كبيرا لهم إلا كبلاو كليواتشا لعلهم إليه يرجعون إلي واو لردية وليوليز الناني ليفونجا ولينجيني قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين wakasema nani aliyeifanyia haya miungu yetu hakika huyu ni katika waliodhulumu qalu wakaambizana na kusema sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim tumemsikia kijana mmoja akiwataja anaitwa ibrahim kuna kijana mmoja yeye daima azungumza vibaya kuhusu masanamu yetu kijana huyu yaitwa Ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وكسema basi mleteni mbele ya macho ya watu kumbe Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ataka kuidhihirisha haki wao waona leo tutamwadhibu Ibrahim mbele ya watu iwe funzo kwa watu wengine sio akamleta mbele ya watu wakakusanywa watu wa mji mzima ili washuhudie kile atakachofanya qalu kisha mbele ya watu wote wakamwambia aanta fa'alta hadha bialihatina ya ibrahim je wewe umeifanyia haya miungu yetu ibrahim sasa mbele ya watu wote sikiza jawabu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun bali sio mimi yani bali amefanya hayo huyu mkubwa wao huyu basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka ulize mbele ya watu wote utajibu nini mbele ya watu wote kushajulika mm, ewa hapa ndio kupatikana yaitwa marbatul faras ndio farasi ashafungwa kamba hawezi tena kukimbia mbele ya watu wote umma mzima waangalia mmeambiwa muulizeni kwa hata kama kuna vije fuasi vile havielewi elewi vile wajua kuna watu wapambe tu huku kwetu waitwa vichuzi yani wao wamo tu hawajui kuendelea nini wao wamo tu basi angalau unaweza sema ah, kweli lakini hebu hatusaidieni bwana tumjibu nini huyu mwambieni huyu mkubwa wao awajibu ikiwa wazungumza farajau ila anfusihim basi wakajirudi nafsi zao wenyewe faqalu innakum antum adh-dhalimun kisha wakasema hakika nyinyi mlikuwa madhalim si Ibrahim nyinyi ndio wajinga Ibrahim amfanya sawa sawa ataka kutujuza sisi kwa haya tunaoyafanya ni ya makosa thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haula yantiqun kisha wakarejea kwenye ule ule upotofu wao kama mtu aliyegeuzwa kichwa chini miguu juu wakasema wewe unajua kwamba hawa hawasemi kwa nini watuuliza hivyo wewe wajua kuwa hawa hawasemi watuambia sisi tuzungumze na vitu ambavyo wajua hawasemi hapo qala afata'buduna min duni llah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum Ibrahim akawaambia basi nyinyi mnawaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wasiokuweza kuwafaini na kitu chochote wala kukudhuruni uffin lakum walima ta'buduna min duni llahi afala ta'qilun aibu yenu nyinyi aibu juu yenu na hivyo mnavyoviabudu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala basi nyinyi hamtii akilini maneno mkaelewa qalu na kufanya nini harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin mchomeni moto huyu na muinusuru miungu yenu sisi tumezoea kuwa miungu ndio fanya nini ikiwa kweli Mungu afaa kufanya nini man nasru illa min indillah sisi Mungu wetu ndio yatunusuru. hawa wao ndio wanusuru miungu yao inusuruni miungu yenu na hiyo nikumbusha kisa kilichotokea wakati wa jahiliya wakitaja ahlu tarikh kuwa mmoja katika waarabu alikuwa na sanamu lake kwa mbali akamwona Thalab Thalab ni mbweha mbweha wa arabu walikuwa wakimchukulia ni mnyama makar ana vitimbi lakini ni mnyama mtoevu kwao ana vitimbi vingi sana yule mbweha yuko juu ya kile kichwa cha yule sanamu limeanguka yomkojolea yomkojolea yule sanamu sasa yule bwana akawa yuwa jambio ataka kumwokoa Mungu wake asikojolewe na yule mbweha manake ni madharau makubwa ndio mbweha basi hata si simba mbweha yomkojolea Mungu ilaha illa Allah jamaa akifika pale yule mbweha ashakimbia ashakojoa ashamaliza qala ilahun ilahun yabulu thulubanu alayhi Mungu akojolewa na mbweha ilahun yabulu thulubanu alayhi tena kijimbweha cha mkojolea Mungu huyu pale pale akamwambia kaa wewe na uungu wako kama Mungu na niwache mimi mbweha basi sasa hawa hivyo hivyo eti mimi sasa sisi tumnusuru tuwanusuru miungu yetu kwa kumchoma nani Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala sema kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sisi tukasema ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim insha Allah taala tutazungukia katika hizo aya na maelezo ambayo mingi tushaeleza Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika suratu Ibrahim ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين mpaka kufikia كتك قولي الله سبحانه وتعالى فجعلهم جذاذا أي حطمهم أكاجعليا في باند في باند كوكو لما لمسنام إلا كبيرا لهم اسبقوا إلى مكبواه لعلهم إليه يرجعون وين لو كرجيا قيل مكبواه وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى نهابكنا إشارة يو يا غير يا الله سبحانه وتعالى أم بيهارذي يو يوتي أبود أسيكو يا الله سبحانه وتعالى فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون Ibrahim alivunja masanamu yote na Allah ilitendo amelisifu la yeye kuvunja yale masanamu hakulizungumza kwa ubaya hakuambiwa hapa Ibrahim ana hikma hana hikma bwana kuna mtu kuwa mkali zaidi ya kushika shoka kisha akavunja masanamu yao yote na iwajua jamaa watasimama dhidi yake kuna ukali zaidi Nyimo tolea ukali mvunde makaburi tena tamjavunjiwa mwaambiwa vunjeni so wale jamaa wakali kweli wakali mitume wa Allah wamevunja haswa masanamu kwa mikono yao kama ili tukio la Ibrahim alayhi salatu wassalam Ibrahim akavunja yale masanamu yote isipokuwa ile mkubwa huenda wakaregea kwake kwa hiyo ni kama kuambia huyu mkubwa wao huyo amefanya wivu kwa nini na nyinyi mwabudu hao wadogo wadogo kwa hivyo akavunja vunja akabakia yeye peke yake ataka nyinyi mwabudu yeye tu mwambieni muulizeni kama kuambia na hapa Ibrahim aliwahi kusema huko nyuma watallahi la akidanna asnamakum hili neno hili wamelihifadhi jamaa zake kwa Ibrahim alikuwa tayari ashapanga yeye kuwa atafanya vitimbi dhidi ya masanamu yetu falamma raja'u wawajadu al-alihata mukassara muhattama judhadan kama arada Ibrahimu salawatullah salamu alayhi waliporudi wakayapata ile masanamu yamevunjwa vipande vipande kama alivyotaka Ibrahimu kufanya kama alivyosema watallahi لأكيدن أصنامه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قسيم قول زانا إناني أليفاني تكيويلي كوم ينغويتو حكي كويني كتك مظالم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم بالعيب والنقص كنا كيجانا تلقوا تمسكية أكي تجيك وأيب من ويتو na kuitia dosari yantakisu hadhi al atuambia hali yasmaunakum bitad'un au yanfa'unakum au yadhurrun yale maneno tulikuwa tukimsikia akiyasema ni maneno ya kuwatia upungufu nani hawa masanamu قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وهذا الذي yuriduhu ibrahim mleteni mbele ya watu na hili ndio alikuwa akilitaka Ibrahim ataka attention ya watu wote wawe pale karibu wasikie ni, ni kama wamkusanyia watu ili wafanyie da'wa sahali badala ya kwenda polepole na huna ah wote watu pamoja na hii imefanana na Musa alayhi salatu wassalam Firaun alipomwambia Musa kuwa tutakuletea na sisi sihri mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan tuweke siku gani challenge baina sisi wachawi wetu na wewe Musa weka siku gani wataka challenge wewe na sehemu wapi Musa akamwambia Firaun mawaidukum yawmuz zina zina yani yawmul eid ahadi yenu ni siku ya idi na siku ya idi yajulikana kwa watu wote hawana kazi watoka kwa ajili ya sherehe wa an yuhshara an-nasu kisha na mimi vile niko katika haki nawaambia kusanyeni watu tena dhuha wakati wa dhuha jua likiwa lang'ara kabisa ili watu waone kila kitu lete wachawi wako na mimi niko upande wa pili hapa lakini kusanya watu wote siku ya Idi watu wakusanywe katika mchana kweupe kila mtu aone hapa nani yuko sawa nani yuko katika batili kadhalika Ibrahim fa'tu bihi ala ayun nas na hili tukio pia la yule ghulamul ukhdud yule kijana ambaye mtume sallam ameeleza lile tukio alghulamu wasahir kisa cha yule mfalme ambaye alikuwa mchayo wake ashazeeka ikawa ataka kijana mwerevu ambaye atafunzwa uchawi ili awe mchawi wa, wa nani wa mfalme kisa maarufa nafikiri mshakisikia katika hadith sahih kwa yule kijana akawa yuaenda kwa mchawi njiani akakutana nani rahib mtu wa kufanyia ibada nyingi mtawa afanyia ibada kwenye pango alivyokwenda akafurahishwa na habari za yule rahib na akachukia habari za nani za mchawi ikawa akichelewa kurudi amwambia amwambia jamaa zake kuwa mmecheleweshwa nani na mchawi na kule haendi asema nazuiliwa almuhim kile kisa maarufa ikatokea jinyama kubwa kama mfano ndovu ama kifaru hivi azuia watu njiani awapiti akasema leo nitaka kujua ni amri ya nani iliyo na nguvu ya mchawi ama yule rahib akachukua jiwe akasema ya Allah ikiwa amri ya yule rahib ni haki na ni kweli basi nitampiga jiwe huu mnyama afi akitupa lile jiwe yule mnyama hapo afanya nini akafa oh akajua kweli yule ndio yuko katika haki yule kijana akawa yojifunza mpaka mfalme alipojua kuwa huyu amwabudu mwingine asiyekuwa yeye atakaabudiwe yeye mfalme alhasil kisa kirefu ni kuwa yule mfalme akataka kumuua yule kijana akatuma watu ende wakamtupe juu kwenye sehemu ndefu hivi afe akawa sema Allahumma kfinihim bima shikta jabali lakatetemeka wakaanguka wale wanajeshi wa mfalme yeye akarudi salamu mfalme ashtuka mbona umerudi ngoja tupeni baharini kamchukua akampeleka akasema Allahumma kfinihim bima shita Allah nitosheleze na hawa kwa kile unachokitaka wewe pia wakazama wao yeye akarudi salama salimini kisha ndio akamwambia mfalme mimi huwezi kuniua mpaka ufanye nini ukusanye watu wote chini ya mamlaka yako kisha unisulubu kisha uchukue uchukue mshale useme bismillah rabbil ghulam kwa jina la Allah mola mlezi wa kijana huyo tena sema kwa nguvu ama hunipati sema kwa nguvu watu wote wakusikie <laughs> mfalme bunga ana asira yeye atakamuue tu yule kijana na Allah akataka kuonyesha kuwa huyu kijana yuko katika haki akachukua mshale akamwekea kweli yule kijana akamsulubu akasema bismillahi rabbil ghulam akatupa ile chembe ya mshale ikamwingia katika moyo wake au katika sehemu ya mwili wake akafa watu wote wakasema ah kumbe mola mlezi yule kijana ndiye mola wa kweli mfalme muongo tu wote wakasilimu ufalme ule chini yake wote wale raia wakasilimu ikawa ni sababu ya kuongoza almuhim yule kijana alimwambia akusanye watu sasa hapa amekusanyiwa Ibrahim alayhi salatu wassalam mbele za watu na kwa kweli ni kwa sababu ili hujja isimame kwa watu wote falamma jama'u an-nasa qalu lahu amama an-nas walipokusanya watu kumwambia mbele za watu a anta fa'alta hadha bialihatina ya ibrahim je wewe ndiye uliyafanya haya kwa miungu yetu ewe ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha wa ashara ila as-sanam al-kabir huyu bwana mkubwa huyu ndo alifanya habari zote muulizeni فاسألوهم إن كانوا ينطقون وإن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون إكيوم ناكيل akili mwajua mnayosema فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كلامه صحيح منين إبراهيم نكويل كبساء أنتم الظالمون نين ديوم الظالمون ima walikusudia ni madhalim kwa kuwa hamkuweka mtu kulinda ile masanamu mkamwacha Ibrahim ayue kwa hivyo mustahiki nyinyi haya aliwapata kwa hivyo Ibrahim alikuwa yuwataka hilo tu wajue kuwa wao ndio wakosi kwa kile kitendo cha kuabudu ya masanamu wakakiri pia na kusema laqad alimta ma haula yantiqun na hili ni la pili lingine alikuwa atakawakiri kuwa haya masanamu hayazungumzi wakamwambia Ibrahim wewe wajua kama haya masanamu hayazungumzi kwa nini watuuliza swali kama hilo kwa kinachofuata Allah subhanahu wa ta'ala sema qalu harriquhu wansuru alihatakum haya sikilizeni miungu hiyo yanusuriwa miungu hii mwanzo imetengenezwa imetengenezwa na watu na juzi niliwaeleza tena lile sanamu likitengenezwa na chuma ndio huwa balaa manake huchomwa likapigwa manyundo likachongwa likapigwa likapigwa baada ya kupigwa sana nyundo kisha yule binadamu alimpigia nyundo nyingi yule sanamu wake aje kumwabudu akili yako iko wapi tena miungu yapewa chakula malakum la taakulun yapewa chakula kuna miungu hapo tena miungu yatakana ilindwe tena miungu yatakana inusuriwe طيب ما الفائده من هذه الالهه ikiwa ni miungu hii ina faida gani na hii atukumbusha pia hawa jamaa zetu lile kaburi la Sheikh Jundani pale lilipovunjwa lile wao walikuwa wakienda pale wengine wakiomba wakitaka wafanyiwe hivyo fanyiwe mbona halikuwazuia wale vijana walikuwa wakivunja mbona halikuwazuia ikiwa lina uwezo wa kufanya chochote mbona halikuwazuia wale watu pale walikuwa wavunja bali kukachimbwa mpaka chini hakuna kitu mbona wakuzuia ikiwa kweli waweza kukuwafanyia chochote mbona wakuzuia kisha baadaye mtakuja kusema basi itabidi kwenye hizi sehemu zetu tuweke askari sasa ah sisi ilikuwa tuona yeye ndo atawalinda kumbe mwenyewe ataka ulinzi kwa nini umuombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa ukiangalia utakuta kuwa ni yale aliyoyasema Allah waman yarghabu an millati ibrahima millati ibrahim nini at-tauhid illa man safiha nafsahu isipokuwa yule aliyejitia katika nini katika upumbavu unkubali wewe kuwa mpumbavu basi <clears throat> mwenyewe unkubali fahamuni kitu kimoja si kuwa eti watu wa Ibrahim hawajui yote yani kuwa wale hawanufaishi hawadhuru hawafanyi chochote wallahi huu ni mtihani mwanadamu ameumbwa lazima aabudu ataabudu kile ambacho yakiona kiko juu yake kwa asipomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha katika ibada basi lazima ataabudu kingine kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata ikiwa ni Mungu amemtengeza mwenyewe sema Mungu Mungu amtengeza mwenyewe kisha itakidi ni Mungu hata ikiwa ni Mungu ambaye yeye amletea chakula amlinda lakini hivyo hivyo pia atataka kumwabudu kwa nini kwa sababu ameumbwa yeye aabudu basi ikiwa wataka usawa ni muabudu yule aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi msadikisha katika ulimwengu huu wa sasa na teknoloji iliyofika kuna watu waabudu panya panya jamani India kuna maabadi ya kuabudu panya na hao panya wamejaa si kama hao wa kwetu wajua wapigwa rungu akitoka kikuona tu yakimbia yajua mm, hilo mm, gongo ah, ah wale panya washawajua hawa wapumbavu kwa hiyo hawajifichi watokeza tu pale sababu chakula ikiwa kila wakati wala tu mbona bwana mfanye hivi atuwajua hawa sijui ndio nani sijui nani sijui babu zetu ndo hawa walikufa babu zetu roho zao zikaingia kwa hawa panya kumbe mna babu zenu mapanya wallahi binadamu shekh aabudu panya na wengine waabudu kuna wengine waabudu mawe jiwe fulani vyaliabudu kama wanaabudu masanamu na wapo wengine waabudu nyoka nyoka nyoka na haya yote tunazungumza nafikiri mshayaona katika mitandao kuwa wako wanaofanyia kuna wengine waabudu makaburi kama hapa kwetu kuna wengine waabudu wa makaburi Sargoi pale Makina rodi ukienda sehemu za nini kuna sehemu sehemu hivyo ambapo waabudu makaburi na hao ndio washangaza waweza kumuona mtu anakofia na kanzu kisha abudu kaburi yani dhahiri yake huyu mtu atakana muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake asimshirikishe na chochote lakini enda kwenye kaburi kunyenyekea maiti maiti ampelekea shida zake na wengine huku waabudu ma, mapango kaya huku usipofanya hivi bwana mvua itonyeshe tena waamini bwana mvua yenyeshe kwa mapango huku Allahu musta'an المهم جوا mwezi والسعيد من وفق إلى عبادة من يستحق أن يعبد وهو الله سبحانه وتعالى aliyefaulu ni mmoja ambaye atamwabudu yule ambaye astahiki kuabudiwa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusimama hizi hoja kilichobakia ni wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa washaidi wa haki na yaqini wanao ndani ya moyo wao kuwa Ibrahim yuko katika haki sasa je watamfuata ndio hapa kinachofuata ni tukio la kutupwa ndani ya moto Ibrahim alayhi salatu wasalam na hilo tutakuja kulieleza inshallah taala katika kikao kitakachokuja pamoja na hayo yanayofuata baada ya hayo idhnillah taala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik